Սիմեոն Պողոսյան։ Նախ ուզում եմ տեղեկանալ երբ եք եկել Հալեբից։ 4-րդ շաբաթն է, որ Հալեբեն ուղղվեցա Լիբանան, եւ Լիբանան դեպի հայրենիք, դեպի Երևան Երևանից դեպի Արցախ։ Արդեն երրորդ շաբաթն է որ այստեղ եմ։ Համարյա 1 ամիս է։ Երևի։ Ինչպես է դրությունը հալեպում։ Տագնապով հետևում ենք ցավալու իրադարձություններին։ Այս է քանի տարի է փոթորկված ամբողջ Սիրիան նաև հրաշալի հայկական համայնքը այն քաղաքներում, այդ երկրում։ Ինչպես է ապրում հայերը։ Դժվար է որ մեկը ճիշտ պատկերը կարողանա տալ մեքանի վարգանալ, որովհետև Սուրիո հայությունը եւ մանավանդ Հալեբի քաղուտը, որ մայր քաղուտ կոչված է, այդ Երանտուն, այդ աշխույժ քաղուտը ասկասեր, հայրանացեր, մարտասեր, այսօր մնացի ընթարկված ցակուցրիվ եղած է։ Շփախտապար դոներ կան թվին, եկեղեցիներ կվնասվին, դպրոցները կվնասվին, իսկ այս բոլորն ավելի հայը վնասի կենթարկվի, կգնահատակվի եւ կամ կվիրավորվի։ Ադեն ադեն դու նուդեղը արեստանոցը կգործընցնեն ապահով իրենց կյանքը, ամեն ինչը։ Ամեն ինչ։ 100 տարվա մեջ ստեղծածը։ Ամեն ինչ որ մենք 100 տարվա ընթացքում գրցանք ունենալ, դժբախտաբար այսօր հայը այդ բոլորը գցկե եւ կհերանա։ Սուրիան ինչպես որ գիտեք, Սուրիան չի նմաներ ոչ մեկ այլ օդար երկրի։ Հայուն համար Սուրիան եղած է ոնց որ հայրենիք։ Անշուշտ մայր հայրենիքը տարբեր է այն երկիրը, այն ժողովուրդը, որ ընդունեց հայությունը երբ արմադախիլ եղան եւ հերացվեցան իրենց արմատներեն, իրենց հայրենիքեն։ Եղերնից Աբաստան կդան Սուրիայում։ Եվ կոնե ես այդ ընտանիքի զավակներեն մեկն եմ։ Կխոսենք ձեր արմատների մասին։ Ես կգործեմ, որ Սուրյան ափսոս եղավ եւ ցավալի վիճակ է։ Ցավալի վիճակ է այսօր։ Բայց որովհետեւ հայը ընդհանրապես ջանչեցված է որպես ստեղծակորց եւ Փյունիկ Թրչունի նման վրստին ինքզին կգտնե գարձեմ մոտ է։ Էլի հույս ունենք, էլի հույսն անմեղ է։ Հավատացեք, որ ես ոչ թե որովհետև լավատես եմ, այլ այն հույսը ունեմ, որ պիտի գրգին վերանա ասպորոտ դժվարությունները եւ մենք պիտի վայելենք Սուրիան։ Բոլորիս ցանկությունն է։ Արաբները Սիրիայի իրենց երկրում տեղ են տվել Եղեռնից, Մազապուրց որփուկներին եւ այսօր 100 տարվա ընթացքում նրանք հայերը դարձել են այդ երկրի օրինապահ, արարող, լավ, երևելի քաղաքացիները եւ այսօր նաեւ բարոյական պատասխանատվություն կրում են չլքել վտանգի պահին այդպեսի պահ կա չէ վտանգի պահին չլքել այն երկիրը որ իրենց ապաստան է տվել որ դարձել է իրենց երկրորդ հայրենիքը ինչպես խուսափել վտանգից ինչպես նորից չեղերնվել հիմա հայը չի նմաներ ուրիշ ասկերով։ Ճանչեցված է հայը ոչ միայն, որ ինքը ստեղծագործ է խաղացել է, այլև նույն ատեն երախտակետ է եւ հավատարիմ է։ Հավատարիմ է այն բարերարին, հավատարիմ է այն հյուրընկալողին եւ անպայման գուզե իր երախտագործությունը հայտնել։ Այսօր, որ ես Հալեբում հայկական Գրտասերա Սարգիս Շեմբերյան գործական վարժարանի տնօրենն եմ եւ նույնադեմ ասկային իշխանության մեջ չլալով ասինքն լավադերիեր կամ ժողովրդի վիճակեն եւ հոգեվ վիճակեն լավադերիեր կամ թե ինչպես կմտածի հայությունը ընդհանրապես սուրիական իշխանությունները դարիներուն ընթացքին եղած են հայասեր եւ շատ լավ կարդահայտվին հայոց մասին։ Կոնե այն արետները, որ ստեղծված են իմ արջև, որինքները տեք ասենք ականատես եղած, հա։ ականատես եղած են, այնքան քերեցիկ ծևով կարդահայտվին հայերու մասին, որ հբարդություն կբարձրացնի։ Կոնե կամիսարած ծերտակավին Հալեբեի եւ այցելեցի այնտեղ մեր սենդիկային պատասխանատուին նախագահին հոն գտնվեցավ մեկը որ իր օկնականն էր ասես հարցում արդյոք ինչու համար հայը հնդրված է եթե մեքենամը պիտի նորոգվի սեխայուն կովտար։ Ասողը արաբ էր։ Արաբ եւ մուսուլման։ Ինչու համար եթե ադախցակուրց մը գտնրեն պետք է հայուն կով երտան։ Եթե բժիշկ մն լավ գուզեն հայ բժիշկին կով պետք է երտան։ Ինչն է պատճառը ասող։ Անշուշտ բացատրությունները դվի որ դուք լավ գիտեք անպայման պատճառապանությունները կամ բացատրությունները, սակայն ասեմ որ ընդհանրապես Արաբը սուրյացին միշտ հարկանքով գտիդե հայոն։ Եվ մենք ադոր համար հաբարդ ենք եւ ուրախ ենք։ Երողությունը այս է։ Ուսանք որ հայկական այդ կուր երևելի համայնքը լավ ապակա կունենան։ Նորից ինքը կվերընձյուղվի։ Բաստած վերականգնեն։ Դուք ասացիք, որ կրթասիրած Սարգիս Չենդելյան երկրորդական վարժարանի։ Ինչ ասել է երկրորդական, այսինքն դա դպրոցի աստիճանն է։ Այսինքն 10-րդեն վեր նշանակե երկրորդական։ Այսօր քանի սանուն է։ Մեր բոլոր վարժարանները ըստ իշխարություններուն մեջ շատ ընտանիքներ ցկեցին հերացան։ Հետևաբար այսօրվա մեր սաներուն աշակերտներուն թիվը բավական գիտական իջած է։ Օրինակ գրտասիրացին աշակերտության թիվն էր 730 աշակերտ 2012-ին։ Սկզբնավորման տարում Այո, առաջին տարին որ սկսավ, հետո սկսավ բաքսել 500 էր այս տարի եւ կկարծեմ պետք է նոր ուսումնականում 450 եթե մնան լավ է, որովհետեւ արդեն հրաժեշտվողներ շատ եղան։ Նաեւ ծնողներն են բախենում, մնացյալն էլ բախենում են երեխաների համար, պատերազմ է այդ երկրում։ Շուտ, այս վիճակեն ելնելով այսօր 5-րդ տարին է, 5-րդ տարվա ընթացքում, ասինքն Ապանք հույս մը չեն դեսներ, որ վաղը գտատրիաս գրիված պատերազմը, դիտվապար իրեն ծավակներում կյանքը ապահովելու համար կծկեն գերտան։ Ինչ առօրյա ունի իրենց դպրոցը, ինչ առարկաներ են անցնում, ովքեր են դասավանդում։ Քիչ առաջ չսի, որ հայը ստեղծագործ եղած է, եղած է շինարար։ Ասինքն եթե երբեք աչմնը դենք հուշեր դերձորի անապատեն կրկին, հոմ օրինակ մկա որ հայը Երբ որ դերձորի անաբատներուն մեջ գմնար վրանին տակ, գվստահեր միայն ինքն իր անցին։ Եվ սկիզբս սկսավ ջրակներ նորոգել, հետո սկսավ լույսեր չահել, հետո փորձը լավացավ, սկսավ լուսամգարել, շուրի վրա եւ ասպես զարգացավ եւ իր խանութին դերն դիրականը եղավ հայը չի վախցավ իր վրա մեն խաղություն թողնա գրման գլուխը գարկացրել գրման վերակնել ինքսինքը մեն խաղություն մտի էլա եւ արիթի դրվի իրեն որ աշխատի եւ կորդե ու ստեղծագործե օրինակները շատ են այս կտող մեր այս հայրուն դարվա պատմության մեջ օրինակները շատ շատ են Երթասիրացը, որ հիմնադրված է 1924 թվականին, ընդամենը 10 տարի վերջ մեծ եղերնեն ցեղասպանության օրերեն, գարկմը պատվական հայրենասերներու ցերան որոնք այնտեղի են, այո, այո, որոնք դարակրված էին, այնտեղին եկած էին Հալեբ, Կովկովի կալով այդ անցին որոշեցին անպայման դպրոց մգարոցել, բրգելու համար մեր փոքրիկները փողոցներ են, բրգելու համար, հավաքելու համար մեր փոքրիկները դերձորի անաբադեն եւ կամ շուկաներ են։ Եվ մամ օրինակ մտալ հանկոցալ եղավ։ Անունը պիտի չդամ, սակայն այդ անձը, որ հանկոցալ է այսօր, ինձ կպատմեր Հալեբի մեջ թաղամաս մկար, որ գլուրի վրա մի միայն հայություն հավաքված էր։ Եվ մենք հոն ունեինք մեր եկեղեցին, եւ ունեինք նախակրթարանը։ Այդ փոքրիկը գտնագեր դպրոցին դից սփոխանքին դպրոցեն գելև դեպի դուն, որբեսի ինչ որ դունը գներգեին սանդալներ։ Սանդալները բդի ներգեին, զանքը գնչեր գվերաթարնար դպրոց։ Հետո, երբ որ բդի արձակվեին, սանդալները ուսերուն վրա տնելով, ներսի շուկան գերկային ծախելով։ Այդ մարդը 15 տարի առաջ ընձի ասպատմությունը պատմեց և մերքով 5-20 գվահեր այսինքն 5 աշակերտներու ծախսերը ինքը գողքա առանց գտնալու թե ովքեր են այդ աշակերտները եւ ինչու պիտի հոգարատ 5 սաներուն որտեւ ինքը սաներ արդեն օրին մեկը եւ այդ սանտալներեն գրծավ մեծ արհեստանոցում ունենալ եւ ունեվոր անցմը դարձավ ասինքն իր մտականը այնքան դավացավ որ այլևս հարուստներեն մեկը գենթացրվել բայց կրկին հովանավորում էր դպրոցին Այսինքն եկեղեցին եւ դպրոցը հայության, ինքնության, պահպանության ամենամեծ գրավականներն են։ Ասում գրտասիրացականները եւ հիմա առիթը ստեղծեցավ որպեսի Խարքանքով հիշեմ իրենց հիշատակը, անոնք հիմնեցին եւ դպրոց, եւ եկեղեցին, եւ արգում։ Բադմիջան մեջ այս է։ Տարաբես հայը, որ Կովկովիկը երեք հոգի եղան, անպայման դպրոց եկրեցի արգում։ Ես 99-ին էր, երբ որ հոն բաշտոնավարեցի։ Ուրեմն սկզբում նախակրթարան էր։ Այո։ Հետո որ բաշտոնավարեցի, կորձի սկսա նախակրթարան էր եւ մենք ունենք միայն 218 ուսանող։ Հիմա Անգաբարդես ունենք նախակրթարան ունենք միջնագար եւ ունենք իր գործնական։ Այս տարիներու ընթացքին 2003-ին մենք ունեցանք միջնագարքը, 2006-ին ունեցանք իր գործնական։ Այս տարի 7-րդ հունցքն է բակալորիայի։ Իր գործնականը, որ երրորդ հարգը կնկատի ներքով, կոչվեցավ գրտասիրած Սարգիս Չեմբերյան իր գործական վարժանան 4 հայկական գեմարաններ կան Հալեբի մեջ, 4-ն մեկն է գրտասիրածը որոնց ցաները քոնե անցյալ տարի արդյունքները որելան, բաց աշակերտներ ընդունվեցան համալսարան, բժշկական եւ ո՞ր համալսարանը։ Սուրյո, Հալեբի, Բետական ընդունվեցան, ասինքնի ֆորքսեմ ընդունվեցան, նշանակե քերազանց է իրենց նիշերը։ Բժշկություն ընդունվելը շատ բարձրից մոտ է։ Դուրին չէ, իհարկե դուրին չէ։ Եվ տեղակորտություն։ Այնպես որ գործան։ Ո՞ք են դասավանդում։ Այնտեղ ծրագիր կա, այն ծրագիրը վադրացված է պետութենեն Սուրիայի կառավարության կողմից։ հա։ Եվ ոչ միայն Հալիբի մեջ, ամբողջ Սուրիա տարածքը։ Գոյե մեկ վարժարան բարդավոր է որ ունենա իր խանուր սեփական դպրոցներով համար է սածած։ Սեփական դպրոցը պետք է արդոնություն ցկացել, սի գարենա տասավանդությունը։ Այսինքն թույլտվություն պիտի ունենա։ Թույլտվություն պիտի ունենա։ Ազգային դպրոցը թույլտվությունը ունեցավ։ Բովանդակային առումով ինչ թույլտվություն պիտի ունենա։ Այդ արդոնված է մեզի շաբաթական 4 բա հայերեն տասավանդել։ 4 ժամ 4 տասաժամ հայերեն։ Հայերեն լեզու։ Եվ երկու բա գրոն Հայալեզու դրանք է, հայոց լեզու եւ գրականություն եւ գրոն փորձպրոցները ռեդուցիան ստողության տակ եղան արգելեցին դասավանդել որևէ մեկ լեզու իբացի արաբերենը բայց հայերուն արտոնվեցավ այս օրենքը ելավ որ իրավունք ունի երկու բահայգրոն եւ չորս բահայերեն շապատակա որովհետեւ գարենան աղոթել հայերենով ասիկ մնացած բոլոր առարկաները արաբերեն քլերեն եւ ֆրանսերեն ուրեմն նաեւ օտարազգի մարդիկ են դասավանդում հիմա անպայման հայերենը պետք է դասավանդվի հայ շոշիչներուն կողմէ, որոնք վկայված կլան, մենք այնտեղ խալեր ունենք հայակիտականը 4 տարի, այդտեղ են շրջանավար դեղած կլան եւ գուկան Հայաստան վերապատրաստման ծրագրերուն կմասնակցեն եւ աստեւով մենք կվայելենք այդ շոշիչները։ Իսկ արաբերեն նյութերը անպայման արաբեն։ Կան հայեր, որոնք արաբերեն կտասական չեն։ Օրինակ մենք ամբիսի գարգություններ ունենք, որոնք արաբի մջա լավ արաբ պետք տիրապետել արաբերենին իրենց հավասարական օտարազգի ուսանողներ 21 դպրոցում։ Մեր աշակերտությունը երբ որ բացեցավ, եւ որովհետեւ մենք մտավորություններ ունենք մեր պաշտոնյաներուն հանդեպ, ուսուցիչներուն։ Պետք է վճարել։ Ծախսերը պետք է ապահովեն։ Արից դրվեցավ, որ ոչ հայ աշակերտ առնել։ Ուրեմն մենք այդ աշակերտը որ քույր համայնքի մզավակը կրնալան, գարնենք որոշ պայման ունենք, որ հայ աշակերտի մը ծախսերը ինք պետք է կոչե։ Բայց փոքրիկը մանգաբարդե զեն եկած է մեր կողմ, շատ լավ հայրեն կսկսի խոսիլ, քրել եւ ինչու՞ չէ։ Օրին մեկը շրջանավարներ են, մեկը ավարտաճարը հայրենով տված անոցն է։ Եվ ավազաջարը ելավ սկիզբը արաբերենով դրա, հետո ցալեց դուքտը հայերենով շարունակեց։ Քանի լեզու գիտես, այնքան էլ մատես։ Եվ այսօր անցամբ ես իմ ասական համոզումս է, որ մենք պետք է ունենանք նման մարդիկ, նման աշակերտներ։ Իհարկե, իհարկե։ Որովհետև այսպիսի աշակերտներ մեզի համար դելան տեսփաններ ապակայի։ Մեր լեզվի, մեր գրականության, մեր մշակույթի։ Անցյալ տարի այսօրերուն շվեդեն մեր այդպիսի ուսանողներն մեկը հայրենով նամակ մտցրեց ապրիլ 24-ի արդեն Արաբ, այո, բայց հայերեն դես։ Որոն մեջ դեղ մգսեմ մենք հայերս, ինձ համար ասկավելի ուրախ լուր չի գրնարել։ Ասա այս է ռողությունը։ Պարոն Պողոսյան, նշեցիք, որ Հալեպում շատ են հայկական վարժարանները, եկեղեցիները, քրթական մշակութային հաստատությունները, որ չափով են դուրել պատերազմից։ Հիմա Հալեպի մեջ մենք ունենք ասկային առաքելական եկեղեցիներ են, աստվածածին եկեղեցին, որ գրտասիրացին գիծն է, փակ աստուծո գործը այսօր շատ լավ ծավալ միակ եկեղեցին է, որ անվնաս է մինչև այսօր։ Ունինք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, որ գրեթե ծայրամաս կնկատվի այսօր, հետևաբար ծնողները մի քիչ վախով մերթան այնտեղ, բայց գործեն։ Իսկ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին չի գործել։ Սուրբ 40 մանկաց եկեղեցին չի գործել։ Արդեն վնասված էր։ Այս վերջին երկու եկեղեցիները վնասվեցան, ռմբակոծվեցան։ 40 մանու 600 տարվա պատմություն ունի Հալեպի մեջ։ Հայությունը այդպես արմատավորված էր այդ Այո, այո, 600 տարի պատմություն ունի եւ այդ 40 մանգած եկեղեցին հին Հալեպի բաժինին կպատկանի։ Այսինքն այդ երկրում հենց առաջին հայկական կառույցն է երևի դա։ Որպես եկեղեցի Ատիկա է, բայց Ատիկե զատ մենք Հալեպի փերտը հազարական պատմություն ունի, նշանավոր փերտ է Ալեբի ֆերտը մենք դեկան մեծը հոն հետքեր ցկած է եւ ծրված է մինչեւ այսօր հայտնի է որ դեկամեծը մնացած հիշատակներ հերթին վրա։ Հայկական այնպես որ հայության գեցությունը արաբական աշխարհում մանավանդ թվականից առաջ գնաց ինտեգրամեծը։ Այո, 60 տարի առաջ Քրիստոս առաջ։ Հայերուն գեցությունը շատ հինեն է սկսած է արաբական աշխարհի մեջ է փորձեմ, ասինքն Սուրյանը եւ Սուրյանը այսօրվա սահմանները չեն միայն մեջ է գենար խորտանանը, լիպանանը, նախքին սահմաններով Սեմբիլադիշը, Դամասկոսի երկիրները։ Ամենս որ Սուրբագոբ եկեղեցին օրնակ Երուսաղեմին մեջ շատ մեծ եւ հին եկեղեցի է։ Հիմնական հայ համայնքը, մեծ համայնքը Հալեբում էր։ Իսկ մնացած քաղաքն հիմա ամենամեծ քաղաքը Հալեբն է որում բնակչության թիվն էր, այս հարցերը չսկսած մոտավորապես 20-25 հազար հայություն կար։ Մինչև պատերազմը։ Մինչև պատերազմը եւ կամած-կամած խախտոներ եղան, արտակախտ եղան, ցկեցին ելան, այսօրվա պայմաններով երևի 7000, 10000 հազիվ մնացած է դա։ Եվ մեր քաղաքը նկատված է Հալիբի քաղաքը, որովհետեւ Արևմտահայաստանին հայերը որ եկան եւ այնտեղ գետրոնացան մայր քաղաքացիները սկսան ղեկավարներ պատրաստված անձնավորություններ ղրգել թեպի ամերիկաները, թեպի եվրոպաները եւ այնտեղ ասկային ցանկի մեջ ունեցան իրենց թերերը դերակատարությունը կարևոր է։ Այնպես աշխատանքներ դարին, որոնք որտեղ են Սուրիահայում, Հալեբահայում։ Հալեբեն անմիջապես վերջը գոկար երկրորդ կաղուտը, որ հայահոց կաղուտ էր Կամշլին։ Կամշլին մոտարվես իր շրջաներով 6000 հայություն են գա։ Այսօրվա պայմաններով երևի 2000 մնացած է։ Մենք փոնալ ունենք մեր փոխանորդարանը, ասինքն վարդապետը այնտեղ, ունենք մեր դպրոցը, մանգաբարձես նախագծարանը եւ միջնակարգ, մոտավորապես 1000 աշակերտ ունենք։ Այսօր դժբախտաբար տիվը շատ-շատ բացած է, երևի 500-ը չի հասնել եւ այդ 500-ը մեծ բաժինալ օդարացքի է։ Կամիչլին վերջ ունենք դերիկը, որ դիքրիսին մոդ է եւ հոն եղած է նորեն դիպրեսին մոտի թաշտ մկա հովիտի պես այդեղ եղած է չարդի դեղ դիքրիս դերիքին մեջ մենք ունենք նորեն նախագրթարան եւ մանկաբարձ եւ ունենք մեկ եկեղեցի նորեն անոնք ընդհանրապես դեպի շվեդ հաղթեցին կացին հասակեն կա, որ այսօր արդեն լուրերեն գլսեք, որ 84 կիլոմետր հերույ է Կամշնիան, հոնան ունեինք մեր մեկ դպրոցը և եկեղեցին, սեմ մաս վերջին երեք օրվա ընթացքին ենթարկված էր հարցակումներուն արմատական մուսուլմաններուն գոմ է, և մեր հայերը երեք հիշել է դս խոսեցավ դոկտոր Թորքոմը, փախած են, իրենց տունը դեղը ցկեր են Խամշլի հասան։ Խամշլիի մեջ, քաղաքի մեջ ավելի ապահով է ընդհանրապես քրդերն են այնտեղ հսկողները։ Քսան ընտանիքի շատ փախեր են, եկած են հաստատված են Խամշլին։ Ես մեկ եղբայր հայիկը Խամշլի կմնա մինչև հիմա առանցին ձեր եղբայրը։ Եղբայրս է։ Փողը իջած է մի քանի ընտանիքներ, հասակեիներ, հայեր են եկած են անոնք հիմա ավաստան կտած են քոնե ասինքն իրենց ցանքը բրգեցին համասան հացնայինք եթե պետք է իրավանավիճակը վերացարնա դեռ զոր ուր որ ունեինք մեր նահատակած եկեղեցին որովհետև կայքայվեցավ իր փորոշը ոսկորները չկորեցին նույնիսկ հանգիստ մնան անիծվածները այո եւ ադիկա ապրիլի 24-ի արդիվ ինչ որ դոնակատարություններ ունեին թուրք հադրես պատասխանեց մեզի ադգեզած ունենք ռահքան որ այսօր այդ մուսուլմաններուն մայրաքաղաքը կնկատվի եւ արջի օրը ինչ որ Facebook-ի մեջ գարտացինք որ Հովսեփ Թոմասյան անունով 45 տարեկան հայուն մորտեր են իր 12 տարեկան դողուն ներկայում ունենք թլաբիադը դուք հայկական քյուղեր որ բարբված է, մեկ հոգի մեջ է մնացել է, ունին մույս շրջանները, որ թիվը շատ քիչ էր, ճարաբլուսը, բաբը, մամբուջը, ասոնք թիվը շատ քիչ է, ասինքն հայտուն չէ մնացած հիմա, հաց եղած էին հայապնակ շրջաններ, նույնիսկ ասկոբանին, որ ամպոչ աշխարը սկսավ իրենց մասին խոսիլ, մենք կոն ունենք եկեղեցի և դպրոց։ Իսկ հալևեն վերջ դեպի Յակոբի եվ դերտանք մեծ գյուղն է, որ նման հայություն է։ Այսօր գրաված է լման տարածքը այդ մարդոց կողմը։ Միակոբիին գողքին քրիստոնյա քյուղեր կան, որոնք եւս գրաված են այդ արմատականներուն կողմը եւ քեսան։ Մենք գիտենք, մենք չենք խափվի այդ արյունարփու ոչրակորձեն, որ ոչխարի մուշտակը հակած եկած է խաղաղություն կքարոզե։ Թուրքական հետ բայց հորենին է, որ մտավ քեսավ ավերեց նորից հայի տուն անելից։ Եվ մեր հայերը այնտեղ քիշերով ցկեցին, նկեցին ամեն ինչ, հեռացան։ Հիմա վերադարձած են իրենց դուները, բայց դուները կողծված են։ Մեջի բավանդակությունը քույքեր ավրակները կողծված։ Կալանված հջացած հջացած ավերած այդպես է հիմա մասը մեր հայերեն քեսաբի նագեցան դատակյայի մեջ իսկ հալեբեն շադեր քացին տարտուսին շրջանը որոնք ալավիներն են ավելի ապահով է ավելի խաղաղ է կան եւ վերջերս ասենք մեր սրբազան հայրը շահան սրբազանը առաջնորդ եւ այստեղ արկանքով գուզեմ հիշել այս առաջնորդին որ դժվարին պահին ցած մեծ ծերակատում գեցած է իր ժողովրդին հետ, իր հոդին հետ։ Վերջերս սեփոր հաց կնաց այցելեց եւ նոր տաղանության գազ մահրաչակություն, որտեղ հայ չունի։ Եմ գնալա որ նոր քաղուց մոտ Սովորեցին։ Քանի տարվա մանկավարժ եք։ Ես agriculture engineer երկրագործ։ Երկրաբան եմ։ Բայց ես որտեղ Կամշլի զավակ եմ, երբ որ համալսարան ավարտեցի եւ վերադարձա պետական փորձի մեջ, նույն ադեն մեր ասկային դպրոցներուն փոքրապաշտության գազմին մեջ էին եւ այդպես ընդգրկվեցի կրթության գործի ադերեն է սկսա այդպես իսկ դակավին ուսանող եղած ադենաս հանել դպասավանդի pedagogan դպրոցներում սկսի նախարարությունից մայրենի դեսպան մեդալ եւ պատվոգիր եք ստացել ձեր արմատները որտեղից եք սերում իմ արմատներս գոքան դարոն աշխարհեն։ Այրս ականադես եղավ իր խորը սպանության, որ նահատակվեցավ 15 թվականին։ Կերտաստանը նման ասինքն, ես դոհմածարը ռաձեի, որոնք բոլորը գարմիրով վերջացած են 1915-ին։ Միան հայրս էր, որ փոքրիկ մի քանի տարեկան ինքը եւ եղբայրը բրգվեցան։ Ասեք անունները։ Սերով հայրս էր, իսկ Մելքոնը հոր եղբայրս էր։ Աս երկուքը բրգվեցան։ Ամբողջ Կերդաստանից։ Ամբողջ Կերդաստանից, որովհետեւ քուրդմա, որ զինվորական էր, երևի բարեկամալ եղած էր մեծ հորս, ուզեց ասերգու փոխները կովը բահել, որբեսի ծևում իրենց կյանքը կրգե, բայց հիմնական որբեսի օգտակար դառնա իրեն, դիլան հովիվ, բդի հա, ծանայեն հա, իրեն օղակ։ Բայց ասենքն բարգեշտ մարդը, երբ որ իր ոժրակոր ձեղբայրը գոքա իր մեկը խնդրե, որ ասերգու փոխները ինձի դուր, թող որ դղակը առնեն իրենց, թող որ սպավին իրենց, սպանեն իրենց, գմերժե։ Ես Սարգսին զավակները անգարելի է, որ սպանեն։ Եվ այդ բարիքորդ բարի մարդը իր բարիքորդը շարմագելով օրը գուտա, օրս գուտա մի քանի ոսկի, թրամ եւ ատրճանակը, որ հեռանա։ Եվ գսեք նա տեպի հարավ հարավեն պետք է ուղվից տեպի Կովկաս, ծեր հայրենիքը Կովկաս է։ Մի միայն հայրմերը կիդեր կոց, գաղոտեր, ապա իր լեզուն քրդերեն դարձած էր։ Քանի տարեկան էր ասել։ 1904-ին կամ 5-ից ունցվեց կելա։ Ադգեր վերջ հայրս իրավես կհասնի կանշնին եւ այդտեղ կմնա հողագործությամբ կսպավեն, գազնե ընտանի։ Եղբայրներն են։ Եղբայրը 47-ին քաղցեց Հայաստան։ Այսինքն երկուսով էլի փրկվեցին։ Փրկվեցին։ 7 ընտանի քիշերով ջամփա գելեն գկարեն ցերեգով կբահվեցին քարարներու մեջ։ Միջև որ հասան Քամշլին, դեկտեմբեր 1929 թվականին կհասնին Քամշլին։ Այդպես էլ հաստատվել է ձեր ընտանիքը, այդտեղ էլ ամուսնացել է եւ այդտեղ էլ դարձել։ Հարկաստուկ ինքը իր զավակները բոլորին ալ դպրոց արգեց եւ մասը սենք 89 հետեւ վինգան մասը արհեստին գործին եւ ունեցավ 5 զավակներ եւ 3 աղջիկներ բայց այսօր ամեն մեկս մեզ մեղ մնա Իսկ է կապում ձեզ Արցախի։ Տեսեք Արցախը դժվարին իրավիճակում էր, Սիրիայից հայությունը օգնեց։ Հիմա սա հայերիս տունն է։ Եվ հարկ Աստծո, որ կարող ենք մեր հայրենակիցներին ապաստան տալ նաև։ Ես հավարտությամբ կխոսեմ, որ ինչ որ 21 տարի Պաշտոնյա մնացի բդության կով եւ այսօր 17 տարի ես կրտասերած հայկական վարժարանի դոնորենն եմ Հացև արդեն ասկային կորձին մեջ 70-ական թվականներեն այսօր կկործեմ և եթե որոշած եմ վերաթարնալ հալե որպես հերախտակետ խայ, այդ երկրին պետք է որ վերաթարնամ, սական հբարդ եմ իմ հայրենիքովս, մայր հայրենիք Հայաստանով, հբարդ եմ Արցախով, հբարդ եմ այս խիզախ ժողովրդով, որտև Արցախի հայությունը պաստեց, որ միան ցենքով կհայոց բրկություն եւ մենք պետք է որ միշտ եւ միշտ զորավոր մնանք զորավորներու համար պետք է ցերքի տանք տիկունք տիկունքի մեր հիվանդությունը մեր տկարությունը ադոր մեջ եղած է շտախտապար եւ ճշտամին գուզե օգտագործել որոշ դգար գետեր որովհետեւ մեզ իրան մեր բաժանե հրացնեմ։ Ես կհավատամ ինչ որ Սուրյո մեջ այո համաշխարհային քաղաքականության հետևանքը Սուրյո մեջ եղածը կատարված այսօր։ Բայց ադոր մեջ թրքական մատը կա։ Այդ թրքական այդ մատը բարձրապես գուզե սփյուռքահայությունը սփյուռքի փանանի մեջ դգարացնի, եթե ոչ ոչնչացնի, որովհետև սփյուռքահայն է, որ արմդա Հայաստանին եկած է եւ ինքն է որ ոչ գսե շատ զորավոր ծևով։ Մենք հայրենիքով հպարտ ենք, հայրենիքը իր թերը ունի եւ գոհոսի սակայն այսօր պետություն է համաշխարհային հասկացողությամբ սակայն ժողովուրդը որ հայրենիքին հերու են լեզուն ավելի երկար է ավելի կրնա բանջել ավելի խոսել եւ ադոր համար է որ մենք չենք ուզել որ մայր կաղուտը վերանա ուզենք որ վերապրի անպայման անուրանալի է սուկայերի դերը գնալ վերապրիլ մի միայն հավատարիմ մնալով մեր արմատներում ասինքն իբացի որ իմ հորս մորս աճունները հոնեն, սակայն մեր ժողովրդին աճունները հոնեն։ Իհարկե։ Մեր ժողովրդին աճունները հոնեն, սրբությունները հոնեն։ 100 տարի է այնտեղ։ 100 տարին հոմի ուր չի։ Եվ մենք չենք գնար ադեկա ուրանալ։ Սակայն դա ծավալը որ Արցախ է արդեն եւ դեկինը հասմիկը հարազատ աղջիկս է։ Արդեն մենք ասինքն հոս արմատներ կփորձենք գտնել։ Հայրենիք գտնկե գտնգալե, սակայն եւ նույն ադեմ ես կապեմ պետք չէ հերանանք Սուրիայում։ Անշուշտ։ Որքան ադեմ այնտեղ հայկա մենք պետք է դեր մնանք հայերեն։ Եվ ես որովհետև դպրոցիմը, գրթօջախիմը դնորենն եմ, ես չեմ գտնար, ասինքն հեռանալ այդ փոքրիկները։ Այսինքն նոր ուսումնականում դպրոց սկսի դռները կբացի, Մենք սեպտեմբերի պետք է սկսենք եւ թռները բաց պետք է մնան հայ աշակերտին արժե եւ անկարելի է որ հայ աշակերտը ֆրամի բաճարավ հերո մնաց դպրոցը ով մեկ միջոց կամ հնար պետք է գտնենք որովհետեւ այդ աշակերտը առնենք ասիկա որոշում ենք